Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 20, 1431 Ang kamatayan ni Pope Martin V Siyang kauna-unang Santo Papa matapos ang umiral na sisismo sa kanlurang bansa. Si Pope Martin din ang kauna-unang Santo Papa na nagbukas ng banal na pintuan ng St. John Lateran Basilica naging sentro ang pagsisimula ng Renaissance, ang kanyang labing apat na taong panunungkulan bilang pinuno ng simbahang katoliko. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.